natin, practice natin. Ano yun? And we're live. Hello, comics people. Ay, gago. Ayan. Hello, comics people. Uh, live kami ngayon ulit. Kasama ko si Francis Martino. Ay, hanap lang ako shorts. RJ Aquino. Biglang ni live. Oo, hindi. To, naka-schedule tayo ng alas 8. Wala pa, two oh, alam namang i-delay natin. Ayan, so live na tayo Comics People. Kasama natin ngayon si John Zamar, isa sa members ng ano Comic Con Inc. Hello, John. Yes. Hello, good evening sa inyong lahat. May comics si John yung ano, di ba ang salin lahi? Na... Uy, nag-drawing ka doon, di ba? Nag-drawing ka doon. mm-hmm. Sa tong Tagal na noon, 2000, 2010 yata yun, inong na. 11, 2011. Oo, mga ganun. Ayan. So, ngayong ano, ngayong uh, araw na to, i- sineselebrate, ngayong taon na to na 2020, sineselebrate ng Comic Con yung 15th year anniversary, di ba? Nakakatawa nga yun eh. Kwentuhan mo naman kami dun kung ano, kung Nakalimutan namin hmm. na nung October 22 yung 15th year anniversary <laughs> namin. Ang nakaalala si Penlab. Si Penlab lang yung nag-post. <laughs> Thank you, Penlab. Shout out. Uh, ah, salamat, salamat dun sa mga tiga Penlab. Kay Nisi tsaka kay Bernie. Nag-post sila nung article. Uh, sinagutan ko nga yun eh, tapos nakalimutan ko na. <laughs> So, ano na, Kung 15 years. Sa mga hindi familiar sa PenLab. Mm-hmm. So, yung pinanganak nung ano, nung 2005, ano na ngayon yun, binata, dalaga na din. Mm. Angsty na yun, angsty na teenager na. 15 <laughs> years old. uh, nagko-question na ng ano yun, ng mga bagay-bagay kung bakit ganito yung bagay na to. Oo. Oh, mga nagpo-post na ng mga memes yun. Oo, oh, nagpo-post na ng ba- kung ano-ano. Balikan natin yung ano John, yung sa simulang simula. Oh, so, simulang paano simula. nagsimula ang Oo, oh, paano nagsimula ang Comic-Con? Saka paano okay, nabuo uh, yung yung Comic-Con na letter K? Letter K. Okay, ganito 'yan. Um, halos lahat mem uh, lahat ng members ng committee ng Comic-Con galing sa isang mas malaking grupo. Uh, artist din. Yung artist din, uh, parang artist support group. Uh, nagmi-meet sila every every week Friday usually kasi karamihan may mga day jobs. Tapos kasi nung panahon mga panahon na yun wala pa masyadong Facebook, ano ba meron nun? Friendster? <laughs> Friendster Multiply. oh, Friendster uh, pa. Multiply. Yahoo Groups. Mga, tagged. Mga, M- mga, tagged, M- M- MIR, mga MIRC, Deviant Art, mga ganyan. <laughs> Hmm. Tapos, <laughs> usually, mas hindi katulad ngayon na may mga ganito, may StreamYard, may Zoom, pwede kayo mag-usap-usap online mga ba, mga tao naghahanap ng makakausap na bagay. So yun yung artist din. Every Friday, nagmi-meet. Usually sa Starbucks, walang, may, walang bumibili or may isa lang nabibili. Tapos, galit sa inyo yung guard. <laughs> yung, yung sa Shangri-La ba yan? Sa ah, Shangri-La. Tapos yung grupo na yon uh, ah, marami doon mga comic book artist gumagawa ng comics. Um, Tapos na-invite-invite sa mga pop culture events. Uh, ah, Toycon, mga anime convention noong mga panahon na yon, uh, ah, laging merong comics, parang uh, anime convention, meron din kaming comics. Pero yung comics part, parang isa o dalawang table lang. Tapos 20 kayong in-invite. uh, <laughs> imagine nyo yun, di ba? Ma- ma- siguro may naka-experience na sa mga nanonood na nag-Comic-Con kayo. Kasali kayo sa isang grupo. Tapos more than more than 5, more than 8, more than 10 kayo. Tapos <laughs> hati-hati kayo sa isang table. Kami uh, noon 15. Oh, di ba? Ayun, mga ganyan, 15 sa isang table. Nung baguhan pa kami ni Gio, kasama namin yung, oy Mick, yung chain mason, napakarami natin. <laughs> na, kasama kami sa table nila noon. Comic-Con Summer 2013. <laughs> So, ayun nga. So, uh, artist din, uh, nag-attend ng pop culture events, usap-usapan sa mga meeting, bakit walang event na ang focus ay comics lang? 'Di ba? Madami namang mga nagko-comics. Madami nagko-comics. Tapos meron kaming na-attendan na student org yung nag-organize ng isang event uh, sa UP Diliman, UP AME yung org. Tapos meron silang event na ginanap sa bahay ng alumni. Uh, which is okay naman. Tapos parang etong student org nagagawa tong ganito. Bakit tayo hindi? So, eh, since madalas naman ata pumupunta si Lindon doon, um, ang ginawa na ang ginawa is sige ano na tayo uh, set tayo ng date uh, ah, tapos i-reserve mo na yung venue tapos mm. pa natin reserve wala tayong pera uh, sige pitch in pitch in muna tayo oh so hmm. lima kami nag pitch in noon eh tig isang libo tapos may isang tig limang daan mga <laughs> tapos hmm. ni-reserve yung... na Walang plano pa nun. Wala pang kaplano-plano. Kahit anong plano. Meron lang kaming venue at meron kaming date. Tapos parang two months na lang ata o three months na lang nun. <laughs> Malapit na mag-omigon. Tapos ayun, since nakapaglabas na kayo ng pera, tapos na nakapag-reserve na kayo ng venue, galaw-galaw na. <laughs> hmm. Ayun, yun yung unang Comic-Con. Mm. 2005. Yung oh, 2005. 'Di ba na, nakwento mo yata sa isang video mo nag-contribute din si Jeff Benitez noon? Tama ba? Mm, nag-contribute. Uh, si Jeff madalas din dati yung nagpupun nag-attend ng artist den meeting. Mas may nakita akong question kanina kay Gerald Uy. Oh, si Azrael, member siya ng artist den noon. Uh, ah, tapos, uh, kilala naman siya ata ngayon na organizer ng ToyCon. Tapos sikat mm. din na hmm. vlogger yun. Isa rin siya doon sa mga nag-uusap-usap tungkol doon sa Comic-Con. Pero before nung start nung Comic-Con, may parang sort of altercation. Tapos, hindi na siya tumuloy with yung group as an organizer. Mm. Pero member pa rin siya ng artist din. Mm. Nung nagsimula yung Comic-Con, akala ko dati, yung, di ba, kayo-kayo din yung gumawa nung C3Con. Um, hindi. Ang um, totoo nun, <laughs> uh, staff lang ako sa Culture Crash. So, yun yung parang connection lang namin with c con Staffer ako sa Culture Crash. Tapos, nung first c con nandun din si Ariel tsaka si Lindon. Kasi in-invite ng Culture Crash si Lindon. Kasi si Lindon siya eh. Mm. <laughs> <laughs> so meron silang booth noon. Tapos ako naman, sumali ako dun sa Indie Changge nila. Hindi pa ako staffer ng com- ng Culture Crash nung unang com- unang C3Con. Uh, ah, nag ano lang sumali lang ako dun sa indie creation contest nila. Ang nanalo doon si na Marvin Marvin Del Mundo ng Atomic Underground. Mm. Yung ano asawa ni Shelly. Oo, yung asawa ni Shelly. Uh, tapos yun nga, uh, naging staffer ako the next year ng Culture Crash. Tapos, doon ko nakuha yung uh, sort of experience ko as uh, organizer. Mm, nice. Yung comics na ginawa mo noon, yung ano, di ba, minsan? Ah, yung minsan ay yun yung eventually magiging digmaan sa lilay. Mm so, ba- bakit ano, ma- maiba lang tayo ng konti, bakit bakit mo binago? Ang only fans yung ginagawa ni Kong eh. <laughs> Oo nga eh. Only fans. Oh no, clavig. Meron ano din. Yung buto, pinabuta na. <laughs> may nangyayaring ano eh, may nangyayaring live show habang may interview eh. <laughs> ano yung ano, ano, ano yung ano yung reason kung ba't mo pinalitan ng digmaang salin lahi yung minsan? Reason? Oo. Kasi yung, um, paano ba sabihin? Yung minsan, parang joke yun eh. Um, sinadya ko na ganun yung title para mag parang... Um, lang? Hindi. Uh, pang pang telenovela yung <laughs> title. Insight. Oh, tapos eventually nag-move on ka sa mga tema ng ganong kwento. Tapos mas gusto mo na mas gawin na yung mas cool na mga digmaan-digmaan na bagay. Kaya pinagta ko yung title. Yun lang yun. mm. Ayun. So, yung core members ng Comic Con Inc. yun, hindi nagbabago yun. Tuloy-tuloy lang na Hindi, hindi yan nagbago. Eh, <laughs> since 2005, yun pa rin yun. Uh, um, may eh, nakita ulit ako question, maganda kay mula ulit kay Gerald Uy. Ay, yung mga challenges nung unang Comic Con. Share, may share ako. Ah, kung hindi kung sumusunod kayo sa post ni comiccon.org, yung page namin sa Facebook, mapapansin niyo parang everyday meron kaming nostalgia tour, 'di ba? <laughs> Tama. uh, 'di ba? Uh, so 'yun, pwede nating i ano 'yun eh, i- discuss ngayon. Tapos madi-discuss din natin itong mga katanungan nila. mm So, sige, sige. yung... Ipa-flash ko habang yeah. nagkukwento ka. First year, ano yung challenges sa unang Comic Con? Unang-una, um, wala tayong... Uh, since first event nga namin, well, actually, maswerte pa kami. Maswerte pa kami. Uh, nung first event namin, um, maraming tumulong sa amin na mga individuals and groups from the community. So doon pala makikita mo na there was a uh, paghahangad na magkaroon ng ganong event. Um, sa naka-attend na ng sa bahay ng alumni, alam niyo naman kung anong challenge talaga doon. Mainit doon. <laughs> Lahat naman kayo naka-attend ng bahay. Naka-attend ba kayo? Kong RD? Ako. Hindi, hindi. hindi. Si Mel, alam ko, naka-attend ng ano. Grabe na, naman kayo. <laughs> hindi kayo pumunta sa bahay ng alumni. Ayan yan, center point. Oh, doon lang kami sa so, aircon. Ah, ah. Yung, aircon, aircon. Yung isa sa, Tsaka isa sa pinakamalaking challenge doon sa may bahay ng alumni is medyo mainit siya. Another mainit. thing is, yung bahay ng alumni, since mainit siya, para ma-ventilate siya, sandamakmak yung entrance at exit nun. <laughs> mm. So, kahit hindi naman siguro sadya ng ibang tao, pumapasok-pasok sila nung event na hindi nila alam na may na may entrance fee. So, yung event. security ng uh, tapos nandun din yung mga bata na nangongolekta ng mga bote. Uh, ano yun eh, creepy nga yun eh pag minsan maglagay ka ng bote doon na wala ng laman. Tapos may bata sa ilalim ng table nangunguha. <laughs> <laughs> nangunguha ng bote na walang laman. Let's bring that back to bayanihan. <laughs> Ay, may ganun sa bayanihan. Kaso ang kinukuha <laughs> mga sobre, cellphone, ba? <laughs> laptop, uh, laptop, uh, laptop, camera, mga ganun. Kaya ano, lagi tayong ingat pag nag-event tayo. Kahit sa event, may mga may mga oportunista. Tapos, ayun nga, katulad ng sinabi ko, swerte kami, tinulungan kami ng maraming tao. Tinulungan kami ng uh, Comicero Group, si Sir Jerry kumuha siya ng dalawang table first nung first year na Comic Con kahit wala siyang ibebenta na bago. Tapos dun sa tables niya naglagay siya ng uh, yung Comicero Museum niya. Finiture niya doon. Tapos finiture din niya yung Comicero group niya. So mm. So, yun. Tapos, uh, mga tiga-alamat, si Sir Sandy ng Comic Odyssey. Wow. Ano since, yan eh? Since day one pala? Oo. oo since day one. Um, maswerte, as in, talagang sobrang um, zeitgeist yung Comic-Con, yung unang year. Uh, tapos yun nga, uh, hindi naman namin kilala lahat nung uh, creators Uh, lalo na sa side ng mga legacy creators natin. Um, legacy creators meaning yung mga mas classic from yung industry pa. Tapos sila mismo nagpupuntahan, nagpuntahan sila. So parang um, tapos nung time din na to, 2005, uh, ah, medyo meron pang split between yung community uh, split meaning uh, yung biases natin sa influences. Parang merong parang uh, ah, tung isang grupo hindi atin pag nandun yung grupo na yon or if yung Ay. event na yon. Grabe. parang, parang, ano, parang, parang Crow Zero. Parang mga taxi. <laughs> Crow Zero. <laughs> pag nagtatagpo yung mga ano, grab driver parang ano, mga ano, sa mga karinderya. Pa- o pa, Parang hindi naman, sa Hindi naman ganun, ano, hindi naman ganun animosity. Parang ano lang siguro, preference lang nila na ayaw ma- nila ma-associate with each other. So isa yun sa pinakamagandang, uh, pinaka-proud akong moment na wow. nagawa, nagawa ng Comic-Con na iba-ibang groups nagpunta doon sa Comic-Con. Tapos, ang sineselebrate nila, hindi yung isang specific na title, isang specific na tao, kundi yung comics at yung community na gumagawa ng comics. So yun, yun, yun pa rin naman yung ano eh, yung goal ng Comic Con hanggang ngayon, mag-provide ng venue na neutral para sa lahat. Do yun nga, hindi naman natin maiiwasan. Lagi naman na masasabihan ka na ayun nga, may pinapaboran kayo or meron kayong mga ayaw na tao. Pero normal lang naman sa tao yun na meron kayong biases. Eh. Pero as much as possible, Tama. ayaw namin mag ayaw namin mag spill over dun sa Comic Con. Kasi Comic Con, event yun bar sa lahat na nagko-comics. mm May nakita rin ako kanina, sabi ni Mick, yung aware ba kami na may mga nagpapasahan ng ID? Nako! Oo, oo naman. Aware ba kayo? Para, Parang hindi Pero naman namin... Pero kayo. Oo. Para yeah. naman yung, yung mga namin alam yun. Eh, galing din kami sa pag-exhibit sa ibang event. <laughs> So malamang malamang nagawa na rin namin yun. So okay, so ang sagot makes aware ang Comico na nagpapasahan ang chain mason ng ID. Yung ibang grupo matitimo yung mga yan. Oo, oh, lahat. Uh, ano? <laughs> <laughs> Y- yun so, pala yung trend. Pala yun. Matitino. Pwede gawin yun. Grabe. Hindi ko alam. Oo nga, eh, hindi ko alam. <laughs> Pwede Marami, marami mga bagay na, alam mo yung hindi naman, mga small things na ginagawa nyo na pag nakasanayan nyo, parang, wala na, kayo naman yung masamang tingnan eh. Ayan. <laughs> Makonsensya kayo, guys. Guys. It's bad. It's bad. Sabi ni Nino Mejia, paano sir nag-start ang point zero? Uh, sina Ilog yung may alam nun. Ano lang ako dun eh, sa Alimpusa lang ako. Uh, alam ko yung point zero mga magkakaklase, magkaka batch sa UP. Mm-mm. Tapos ako nung sumali ako sa point zero, ano na ako nun eh. Bat ako yung pinakabata ata. Ano, <laughs> Pero ano, mm. pwede yung ninyo, pwede yung uh, ah, another episode. Regarding... Oh, another episode, another episode. Senpai, sila ilog. Uh, point, point zero special na. No? Okay, invite natin oh, lahat. Diba? Sino, invite nyo lahat, pati yung mga inactive. Ilan bang max ng StreamYard? Oh. Sampu. Sampu? Mm. Well, nun. so, sabay-sabay nagsasalita. <laughs> Mute nyo. Ikaw control. Ikaw control ni Mel. So yun, ano pa? May mga talong pa? Ito si Mel, alam ko ano eh, uh, suki ito sa pagsali ng mga contest. Ano, no? hanggang anim lang yung year. Sumali ka ba no first year? Hindi ka sumali no first year, no? Mm, since 2008. Anong year ka unang sumali? 2008, pangatlo na? Uh, uh, second year. Sum- sumali ako nung hindi 2000 ano, 2006 sumali ako sa comic strip comic strip making uh, yung on Actually, nakita ko nga yung entry mo eh, nung isang araw eh. Tapos nakalimutan ko na. Eh, naitago ko na ulit. Nakita ko yung entry mo nung comic strip. Teka lang, parang nandito eh. Sige, sige. Hmm. Mel, naalala ko ba Sobrang, yun? Nakakatawa ko. Hindi ko na nga maalala kung anong itsura nung... kita natin kung anong pinaggagawa mo nun. Parang ano? The beginning of Mel. Tingnan natin. Tungkol yata sa ano yun. Eh. Nakita na natin yun eh. Nakita na natin yung the beginning Di, ah, of Mel. Eh. Ano, crazy, crazy Mel thing yun nung ano siya. Si Raulong bata. Oo, oh, si Raulong bata. Ito yung ano niya, adult ano, adult, The ano Genesis. uh <laughs> Ito ata. Comic strip making contest. Ayan na. Contest card to 1.30. Sige nga, pakita mo nga yun. Sige nga. Oh, bakit parang may... Oh. Ito. to. Oh. Wow. Si Raul, bata. Oo. Oh. Opo. Pangit ng drawing ko, ah. May background. At nanalo ka, oh. Second place ka kay Ariel, oh. oh. Nanalo ka ba dito? Oo. Oh. oh, nanalo kay, ako kay Ariel, second place. Ko nakuha yung prize ko ano. nga Ariel. Si Manix, first place ka, oh. Nakalagay pa yung mga boots dito sa ano, eh. wow! Salamat, salamat ka kay Manix. <laughs> Thank, thank you, thank you Manix. Idol. Kailangan ma-interview din ng, natin ng live si Manix eh. Sa Oo, oh, dapat man. Ano, eh, simula pa lang nung simula simula pa lang nung bayanihan na Comic Con, alam ko mahaba ng pila ni Manix noon eh, since 2007. Nung Siyempre, baluarte niya yun eh. UP yun eh. 2006. <laughs> mm. Ayan, so ito, ito yung una na... Sino-sino na yung... Creation Sino-sino na yung mga naging ano, guest? Naging guest? Sino ba mga naging guest nun? Oo. Ayan, oo. Oh, Tamang-tama. Oh. Tamang-tama. Uh, ah, yung una namin guest, si Linil Yu, Arnold Are, si Berlin Manalaysay, at si Reynard Santos. Familiar ba kayo kay Reynard? oh, may parang controversial na question. Oh, <laughs> bakit, bakit kaya di magsama yung mga group na Web Comics Alliance at Pen Lab? Okay, so ah, kung sino mang may representative ng Pen Lab or Web Comics Alliance, you can comment your answers. Oh, yun, nanonood ngayon. Ah, Bibigay namin sa inyo yung link. Tapos, <laughs> hindi ka ano mag- Pag-comment na lang kami kayo ang gagawa ng show. Magko-comment lang kami. Gagatong lang kami. Gatong lang ng gatong. Oo. <laughs> ano? Apoy. Um, mm. <laughs> Ay, may mga tanong yan eh. Uh, para ano lagi to, na tanong sa namin, paano kami tapos na, na yung 10 paano kami namimili ng ano. Oh, shout out kay uh, Jan Haro Juan Damad. Hi. hmm. Kahit later na to, bilang organizers, may comics group at creators ba nakabado kayo na magkita o magkasalubong dahil sa mga alitan? Ah, so, meron ka? Ayan, so, si, so, ento, kwento mo sa amin may dyan. Sagot, may sagot ako niyan. Dati kasi, oh, pero later, ako yung nag-aayos ng mga nag-aayos ng, ang tawag doon? Floor plan. Ah, okay. Floor plan. So, pag minsan, since matsismoso akong tao, alam ko yung mga bagay-bagay na maaring nasabi online or mga ganun. So, pag minsan, pinaghihiwalay ko talaga doon sa floor plan. Pero matagal na yun. Matagal na akong hindi nag-handle ng floor plan. Okay? <laughs> random na siya, random. Disclaimer, disclaimer. May mga, ano eh, may mga cheese oh, eh. So, wala na akong hawak dun sa floor plan na yun. So, Ayan, pag minsan... Hugas kamay. Hugas kamay na. Pag, oh, <laughs> pag minsan, nag-iikot ako ng <laughs> Comic-Con. Tapos, makikita ko, uy, magkatabi sila. Nakagulat lang. Ano lang yun? Ah, kasi iniisip ng mga tao na sinadya ko yun, na ako yun gumawa ng bagay na yun. Wala akong kinalaman doon. Head to head. uh, ah, parang, John Zamar is in it for the drama. Yun yung iniisip ng mga tao. <laughs> hindi. But, hindi. Ano na yun? As in, totally random na. Random. Ah, random. Uh, pero meron pa rin uh, medyo curation yun. Kasi kung mapapansin nyo, lahat ng comics creators nasa gitna ng floor. ba? Diba? Nasa gitna ng floor, tapos sponsors nasa labas ng hall. Pagpapasok, puro mga sponsors or yung mga event partners namin, student orgs. Tapos yung gilid natin, uh, though meron kasing ibang mga comics creators nag-o-op sila na kumuha ng table as merchandisers. So, nandun sila sa gilid. Pero karamihan ng mga nasa gilid against the t- against the wall, uh, ano siya, uh, mga merchandisers. May <laughs> joke lang daw yung pasahan ng ID. uh, ah, wala na, Mick. Sira ka na. Sira na pangalan mo, Mick. Ikaw na yung masamang tao ng Comic-Con. Kayo lang gumagawa nun. Oo. Nagulat nga ako. Oo. Nako. <laughs> Nakagulat, parang mga expose pala yun. At sit, at sit. mm Ayan, oh, nasa 2006. Sino yung mga paborito? Wala akong paborito. 2006. Yan, sige, sige. Ang bilis eh. Wala. Mahal bata. Lahat mahal niya. Noong 2006, nag nag-experiment. Lahat, Ayun nga maraming katanong, bakit hindi daw ano, bakit walang mga banda? Kasi 'di ba pag pumunta ka ng ibang event, sobrang bongga, may mga artista, may mga banda, may mga cosplayer, may mga hmm. kung ano-anong bagay. Okay. Bakit walang ganun? <laughs> Bakit walang ganun sa Comic-Con? Kasi mula 2005 hanggang ngayon, ang tanging nais ng Comic-Con is makabenta yung ating mga comics creators ng comics. Mm-hmm. Uh, karaniwan kasi pag may mga ganong bagay at hindi ganon kalaki yung event venue nyo, bawa nag-guest tayo ng Blackpink. Nako! Nako! Blackpink, na, ang daming tao mm. nun, ang daming tao na pupunta sa Comic Con nun. Mm-hmm. Ang tanong, may bibili ba ng comics natin? Yon. Kailangan sasayaw tayo. Sa Sasayaw din dapat yung artist. Kahit sumayaw tayo dun, tingin nyo ba merong papansin sa atin? <laughs> Hindi, malay tsaka, mo naman, di ba? Tsaka, teka lang ko, oh, tsaka anong step yung gagawin mo? Yung sa shoulders na naman. Oo, oh, shoulder. Ayun. Eh, Eugene. Sa, ano, ano? <laughs> ah, uh, Itzy. So, yun. Uh, pero, nag-eksperimento naman yung Comic-Con, di ba? Pag minsan, nag, ayun nga, katulad ng 2006, Nagkaroon kami ng mga bands. Ito. Band si Manix, Kiko Machine, tapos si Kiko Banda Machine. ni Keso, yung nagde-drawing nung digmaang sa Delahi dati. Tapos, uh, medyo, eh, since nga yung venue natin ay hindi ganun kalakihan, maingay. Eh, karaniwan hmm. sa mga comics creator, mas nakakabenda sila pag nakausap nila yung ating mga mamimili kasi mas may inganyo mo. Oh so, my yun. God. Ito, may tanong si Mick. May tanong si Mick. Maganda yung tanong si Mick. Asan ba? Paano yun? Ayan, anong sagot ko? Ayan, meron pa din bang umaaligid sa komiko na nagpo-promote ng likhang Pinoy na astig? Ha ha Well, alam niyo naman yung yung likhang Pinoy, lagi namang astig yan. Ah, uh, so, yun pala. Uh, so yan, nung 2006, Meron, nagkaroon na kami ng Comic Con Awards. Ano yan? Pero botohan na yan. Meron, po, ito yung actual na mga ballots. <laughs> wow! oh my Nahanap, nahanap ko ano sa... Nahanap ko sa isang kahon dito. Kung ano na mahanap ko dito sa kwartong to eh. <laughs> Grabe, balota. Talagang balota. ano, ah, balota machine. talaga. Time machine yung hmm. kwarto ni Sir John time machine na maraming kung ano-anong insekto at daga. uh, <laughs> ito yung oh, hindi jangge. Ayan, ito hmm. medyo hot topic din to. Nakaw! Sige. Oo. Uh, so yun, yung hindi jangge. Moving on. Ayan. Ah, uh, 2006 uh, nag-guinness namin si Ma'am Elizabeth Chonglo uh, staple sa Inquirer dati yung kanyang gawa kung familiar kayo. Mm. Nung ginest namin sa isa na rin sa longest running nun eh, na comic strip artist. Ayan, <laughs> yung tabloid. Naabutan mo ba to, Mel? Yung Oo, maliit namin tabloid. Yung sobrang liit. Mm. Ang kwento nito nakakatawa. Sige Di nilayout namin siya tapos dapat ang ang ang ano niya ang sizing niya would be tabloid, 11 by 17, di ba? Mm-hmm. Uh, maliit yung printer namin, so nagprint kami ng uh, ng ano, uh, proof copy lang para sundan yung layout para hindi maiba, di ba? Ang ginawa ng printer, sinundan <laughs> yung size oh. ng <laughs> Kaso marami nang na-print, hindi na napigilan. oh, offset to eh. So, wala. So, ayun. Tapos after nito, medyo matagal din kami bago ulit umulit ng program kasi parang mahal i-print tapos parang ayun nga wala naman masyadong wala masyadong nakaka-appreciate. Pinaka siguro pinakamagandang appreciation na nabasa ko about yung sa program is isa sa mga sinulat ni Sir Terry. Parang hmm. maganda daw magkaroon ng ganun kasi parang souvenir nga kung ano nangyari nung taon na yun. Hmm, karamihan nga, karamihan nga nito mga trivia na to, nakukuha ko lang <laughs> din sa mga katalog. <laughs> Kasi hindi ko na rin talaga matandaan kung ano mga, pang, mga nangyari doon sa... Oh. Parang so, nagkaroon na... Iba din talaga kapag may... Ano. Guideline, ano. Guidelines yung katalog para kahit papaano dumating yung mga konting hmm. memory. Oo, parang... Mm-hmm. Ala, nung 2000, actually wala namang catalog nun eh, noong 2010, 2010, yun yung nag-iisang Comic Con sa Mega Mall. Ah, Ay, Kasi grabe. Ang dami pa lang sobrang nangyari nun na hindi ko na naalala. Kasi sobrang medyo downer yung event na yun eh. Kasi it's a week after ng Ondoy. Okay uh, a week mm, after oh. Ondoy. Tapos maraming ano maraming stuff na nangyari sa ating mga creators. Tapos parang karamihan nga ng mga nandun, nandun na lang para mag uh, para maghanap ng konting saya. <laughs> Dun, teka, 2010 Mega Mall, siguro pumunta ako noon eh. Doon ko ata nabili yung Skyworld ko. Hindi ko hmm. alam, hindi ko matandaan. 2009 yung Odoy. Uh, 2009 nga pala. 2010 nga pala is Star Mall, Star Mall. Hmm. Star Mall. Ah, okay. Bakit? Oh, yun. May napuntahan pa, sa Mega Mall eh. Baka ibang event yun. Tama, tama, tama. Oh, baka Metro Comic Con yung sinasabi mo. Baka yung ano yun, yung astig na event. Mm. Sa Mega Mall? Di, baka Metro ano, Comic Con, yung Manila Comic Con. Ah, Manila Comic Con. Eh. Kasi may napuntahan ako sa, hindi pa nagko-comics nung lugar. Maraming... Pero, Ayan. Noong 2007, Ayan, si Sir Paul. naging guest namin si Sir Paul. Tapos, itong si Sir Paul, hindi namin makontakt. Mahirap talaga kontakin si Sir Paul eh. Pag minsan hindi siya talaga sumasagot. Ah, busy kasi. Alam niyo naman siguro, sobrang busy. Kaya lang namin na-invite si Sir Paul. Parang nag-date kami ni Sherry sa Trinoma. Tapos, <laughs> Ay, sakto, si Sherry. Oh. Sakto. Ayan. Ah, ano, ano Nag-date, nag-date kami ni Sherry sa Trinoma. Tapos may signing doon si Sir Paul. Mm-hmm. Tapos uh, uh, per chance lang naman, naalala pa ako ni Sir Paul mula noong panahon ko sa Culture Crush. Kasi mm-hmm. in-interview namin siya dati. Tama, so, yun. tama. Yung so, oh. pinuntahan uh, niyo yun sa bahay nila? Pinuntahan niyo ba siya? Ah, oo, uh, yung pinuntahan namin sila sa bahay niya para turuan siya mag-tablet. <laughs> may, may copy ako nun dati. Naalala ko yun, naalala ko yun sa Culture Crash. Uh, may pictures pa. Uh, may, uh, may dala kaming pizza. Hmm, nabasa ko uh, din yun. Eh. Yun. Yun yung kwento kung paano namin naging guest si Sir Paul. Score! Ito, ano uh, Ayan. sabay niya si, si ano, Sir Gilbert. Si GM. Oo. Oh. Idol. Idol. Hmm. Gumawa ng ano, kick fighter. Uh, ah, oh, isa sa mga artist na kick fighter. Isa sa mga creators na gumawa sa kick fighter. Tsaka, Tapos ano, niya, noong 2000, ano ba to? 2007, 2006 ata, nag-start yung nag ano siya eh, nag-try siya na maging publisher. Tapos yung legit na publisher, yung oh, may papeles ng DPI o pag ganun. Tapos uh, nag-publish siya ng dalawang libro, Rumble tsaka Tropa uh, anthology. Same format pa rin nung medyo same format pero uh, iba yung itsura, digest size, tapos black and white. Though alam ko nag-color din siya eh, nag-color parts din siya. Eh. Tapos yun nga, uh, sayang hindi hindi na sustain, hindi na suportahan, hindi na, na ano. Tapos yan, no, oh, to yung mga, mga sumasali ng mga contest ng Comic Con. Si <laughs> na ano ko lang to nahanap ko, gawa ni Aaron. Ayan, Aaron Brisbane. <laughs> Nanalo siya si Alas. Tapos lumabas yan eventually sa comics niya. Tapos noong 2008, uh, ah, ito yung paborito kong Comic Con, 2008. Uh, ah, dito nagsimula yung ano to? Konting kwento nga kung paano nangyari yung Bayani Nights. Yung parody na kasabay mismo sa release ng <laughs> Bayan Nights issue 1. <laughs> Akala ko typo. Alam ko yun, may copy. <laughs> May pala. May kopya ako nun eh. May kopya ako hmm, Bayani mm, okay. Nights. Uh, kasi nung panahon na yon nag-work ako sa isang studio, uh, digital art chefs. So, sa lahat ng mga artist na naka-experience na magtrabaho sa isang studio, alam niyo kung gaano kabilis gumawa ng isang bagay. <laughs> Di ba? Tapos uh, nakita namin, nag-announce, uh, Bayan Nights, uh, para siyang multi-universe, isang universe ng mga parang mga OC. Uh, ah, nakikita ko, 'di ba, marami ngayon uso gumawa lang ng original character. So makikipag-interact with uh, with other original characters. Parang ganun yung Bayan Knights eh. Yeah, except mga superhero hmm. sila lahat. So yun nga, uh, ang backstory no, nagtatrabaho ako para sa isang studio. Tapos may one week pa kami para gumawa ng kahit ano para sa event. Wala kaming bago eh, wala kaming kahit ano. Isipan namin gumawa din ng mga superhero. <laughs> ano ba yan? <laughs> Tapos gumawa kami ng, uh, yun nga, yung Bayani Knights, which is a parody ng Bayan Knights. Yung kwento niya, sila yung mga hindi nakapasok ng Bayan Knights. Pero pinaalam namin yun para okay. out, of, out of respect sa kay GM at sa ibang Bayan Knights. Pinaalam namin kay GM yun. Tapos ginawan pa kami ng forward ni GM. <laughs> Ah, okay. Nice. Legit na legit. <laughs> Nakakatawa. Oh, hindi, wala ka ng intention na mang, ano, mang disrespect ng kahit sino. Ano yung question kanina? Yung kay Mark? Ito? Oo. Ayan, hindi, hindi. Nasagot ko na to eh. Oo, oh, nasagot na yan eh. May forward. Ah, ito, ito. Yung question ni Gerald ulit. Bakit umalis? Ay, hindi ko alam yan. Tanong, tanong Grabe niya dun sa... Grabe yung mga <laughs> tanong. Ah. Wow! heavy wow. hitters yung mga tanong. Oh, kung merong representative ang Francis Luna, bukas po ang Indie Comics Podcast. Paramdam ka, paramdam na. Ikaw ba, Mel? Di ka ba, may, ano? Oo nga, teka lang, Francis Luna ka eh. Francis Luna, nung, di, nung, nung time na Ikaw umalis yung... Ikaw yung cowboy yung... Francis Luna, di ba? Nung time na umalis sila sa Bayan Nights, wala pa ako noon sa Francis Luna. After na lang. So, hindi ako yung, hindi ko alam kung bakit sila umalis. Sino ba oh, yung oh, one, dapat one kausapin? RH. Oh, ba't kayo umalis? RH. Bakit walang nagpapa-shut up na RH kilanta ngayong gabing to? Oo nga. Hindi siya nagpapa-shut up ah. So, Magkakaroon yan. ba ng bagong sulyap, sir? Mm. Kung maaari, oh, actually maganda nga sa anin uh, ah, every year. Kaso hindi naman uh, ah, ganon ka-infinite yung bulsa ni Comic-Con. So every other year namin ginagawa. Um, tapos, kailangan ayusin ng onti yung criteria since uh, meron na akong nawalang mechanic with yung sa bago with with yung types ngayon. Mm-hmm. Dati kasi karamihan ng sa Sulyap nanggagaling sa Changi. Eh. Oh. Eh ang Changi ah. na lang natin ngayon is yung sa Indicate which is yung ating Grand Hindi Changi. Tama. Na, mm. So yun nga, medyo ini-streamline, maghahanap lang tayo ng bagong criteria. Uh, yun pa rin naman yung criteria. Uh, Naalala ko na uh, kanina kinausap ko si RD <laughs> about yung, about yung stuff nung kung paano siya nagsimula, yung ganun. So, naalala ko na RD kung bakit hindi ka masyado nare-recognize ng mga earlier years mo. <laughs> Kasi hindi ka nakalista. <laughs> ano, illegitimate ako sa Comic Con. Yung naman. Sabit! Sabit lagi. Sabit. Pero, Ayun nga. Oo, yung ano, nag, nagpapasahan ng ID. Yung masasabi ko sa mga, uh, uh, hindi naman kami parang omni, omniscient na mga nilalang na kilala namin lahat ng tao na sumasali ng Comic Con. So, Ayun mas nga. madali kayo, mas madali kayong makikilala kung legit yung inyong pagsali at kasi na yun nga eh, parang Nagtataka ako bakit hindi, hindi ko kilala. Mo, RD. <laughs> hindi, Ayun hindi ko kilala. Hindi ko nakikita si RD no first few years niya. Tapos biglang umusbong siya nung kumuha sa nung table na sino to bakit ang galing. <laughs> tapos medyo mm. medyo matagal matagal sasabi sasabihan ako eh medyo matagal na siya naggumagawa. gumagawa. So nung tinanong ko kanina, yung first Ayan. niya yung first niyang share ko yun ah. Sige. Dito <laughs> Illegal. Ayun, yun. Oo nga, nawala. Ayan. Ay, God! Si R- Meron akong alam nyo ba? O, alam nyo ba? Si RD Aquino. May picture pa. Una nagbenta nung Comic ko nung 2012. Tapos alam nyo ba? Meron pa isa pang alam nyo ba? Pag minug yung camera ng onti dito, ang katabi niya ay naka-green na Francis Martelino. <laughs> so, comic kita. Unang Ay, comic. Ano, na. unang ano, tiyangge. Oo. katabi pala tayo. Oo. Katabi pala kayo. Small world. Ang freaking ano actually, noong 2009 din, Mel, tinignan ko yung pictures nyo, ni, hmm. pictures dun sa Mega Mall. Hindi, wala pa nun, di ba? Hindi ko pa kinakausap hmm. nun eh. Or Sulyap. Magkakatabi kayo. Oo. What? Magkakatabi kayo ni RH, magkakatabi kayo ni Gio, magkatabi si si Tepay, si Maika, at si Oli. Destiny. <laughs> mm, 2009. Destiny pala talaga yun. Nagkataon lang siguro yun. May kinakwento ka kanina dyan eh, yung 2008 yung paborito mong Comic-Con. Oo, yeah, 2008 paborito mong Comic-Con. Hindi mo natuloy yung kwento mo. Kasi, ba't ko ba siya paboritong Comic Con? Ah, uh, yun yung start nung ano natin, nung parang may mga panels. Ah, uh, meron tayong mga resource persons na in-invite Ay, wow. para mag uh, magkwento tungkol sa ano ah uh, ang magkwento tungkol sa magturo or mag mag magbahagi ng kanilang mga experiences as a comics creator para sa mga gustong mag comics creator. Hmm. Tapos ito lang yung Comic Con na week long. Nagkaroon kami ng uh, mga talks during the week uh, bago mag-actual na Comic Con. Tapos maraming nangyari Nalala ko yan. 2000 eh. hmm. Maraming nangyari noong 2008 uh, ayan, uh, nag-reunion yung comic uh, Culture Crash. Uh, ah, tapos, uh, naging guest namin, guest of honor namin si Sir Jerry. Uh, tapos, hindi ko alam kung ito yung first time na sumali yung SKP as a group. Pero doon sila nag-celebrate ng uh, 30th anniversary nila. So, yun, tatlong camps yun. Uh, magkakaiba tong Uh, usually, si Culture Crash nasa mga anime manga events. Uh, tapos ang Alamat Comics may mga sariling initiatives yan. May sariling uh, groups. Tapos yung mga cartoonista din, iba rin yung initiatives nila, nila di ba? Tapos yun nga, sobrang nakakatuwa mm-hmm. na uh, nagka-come together sila sa Comic-Con. So yun, kaya ko paborito yung 2008. Parang yun na yung um, pinaka Well, noong 2005 pa rin lang naman ba, nangyari na yun eh. Pero parang mas na-solidify na uh, kahit anong grupo ka, kahit ano yung influence mo, kahit ano yung uh, anong klaseng comics yung ginagawa mo, pwede kang pumunta ng Comic-Con. Welcome Ayun. lahat. Uh, welcome lahat. Kaya paborito ko yung 2008. Tsaka yun din yung taon na kinasal kami ni Sherry sa bayanihan. Eh, doon din sa bahay ng hmm. alumni. <laughs> <laughs> oh. 2008 din nanalo yung ano eh, yung baboy sa Indie Comics Creation Contest. Napaka ano pala, daming nangyari noong 2008 diyan. Ah, hmm, 2008 first year oh, Sunod, college. Swerte yun eh kasi Hmm. <laughs> Tapos yun ba, ito ba, ito ba? Napansin ko lang, hindi, hindi ko na masyado naalala, pero nung taon din yun, nandun yung mga Kuching, nandun yung mga Alcala, at nandun din yung mga Rabelo. Nice. Paano to eh? Upswing. Ito yung upswing nung Comic-Con eh. What the heck? Talagang ano, star-studded yung 2008 pala, no? Oo. Medyo. Alcala, Kuching, Rabelo. May kwento yan, pero ganun ka nagkukwento. <laughs> <laughs> Ayan, tapos 2009 na, yung formal na pagbuo ng Comic Con Incorporated. Uh, nung years mm. ng 2005 hmm. to 2008, uh, ah, parang club club club activity lang yung uh, ah, Comic Con para sa artist din. Uh, nung 2009, uh, formal na binuo yung Comic Con Committee uh, para ma-recognize as a body na nag na nag-organize ng Comic Con. So yan, may papers and everything na legit na. Pwede na, pwede niyo nang ihabla, pwede niyo nang <laughs> If uh, Comic Con did you wrong, hindi <laughs> niyo habla. Ayan. Ayan, tapos silang, silang anim lang. Silang anim lang. Yung anim lang na yan. Yung, ano, ah. May phantom member ngayon nun. <laughs> Sino yun? <laughs> yung, ano oh, yan, yung, ano yan? Yung ano, Supreme Overlord Leader. May ganun ba? Oo. Oh. Ah, uh, hindi ko alam yun. Kung alam may, <laughs> may alam ko ba? Oo. Oh. Eh, alam ka ba kung hindi namin nalalaman? Wala si Ito yung phantom member na. Okay. Biniboshi yun, biniboshi. Yung binibenta niya dati. Ayan. Uh, ah, 2009. Ayan. Sir Budget Tan. Ayan, malapit na magkaano yan. Actually, kasing edad namin yung 13. 2005 din una naglabas. Sabi yung 13. Tapos ngayon, may Netflix, ano na sila. Grabe. Netflix. Sana magka-Netflix documentary din yung comic <laughs> sana. Sana. Interesting. Net Netflix adaptation ng Comic-Con. Uh, ah, ito sa Mega Molton 2009. Tama, si Mel kayo. 2000. Tapos yun nga, ito. ni-launch nila yung third book na nila. Ito yung, actually, ito yung paborito ko sa 13, yung third book mas oh, yun, lumabas yun, ano eh, makapal eh. oh, yun din yung makapal. ko. Ito yung favorite ko sa Dres. Tapos yun din, uh, parang nag-start yung mga restoration projects para sa mga legacy creators natin. Ito sinimulan din to ni Sir Jerry. Uh, noong 2009 nilabas yung una, uh, yung El Indio ng Bibal. Doon din yun, di ba? Parang wala, wala nga nakakaalala nito eh. <laughs> wala nangyari no 2009. 2009 is a blur. Oh, yeah, tapos, India. ayan. Uh, ayan, si Mang Alex Manabat, yung gumagawa, kung nakatanggap na kayo nung yung parang candy award ng Diyan ko, Comic Diyan ko nabili Ikaw, yung ano ko, eh, kopya ko. May may pirma pa ni Ikaw, ano, yung asa. Yung... Hmm. Ayan, biniboshi. Sinasabi mo kanina. <laughs> Nanalo ng Comic Con Award si David. Pangilan ba ito ni David? Hindi ko Tapos, ayun nga, nakipag-tie up kami with Tika. May uh, comics historian na umaten. Ba't lalaki ng ngiti mo ngayon? <laughs> ano nakikita mo dyan? Bakit, Mel? Bakit, Saan, ah, Mel? Ano yun? Ang laki nung ngiti ni Mel kanina eh. Hala. <laughs> Mel, di ko Mel, explain mo nga. Masaya lang, Bakit masaya. Yun? Ayan. Tapos hmm. ito, ito yung first first na summer Comic Con. 2009. Hindi ah, na alam yung internet? Kaya nag nag may, nag-hold may, yung may smile. Nung ano, uh, noong 2009, uh, Summer Comic Con, alam ko may mga na-heat stroke during the event. parang nagpa hmm. parang may nagpapahiwatig na simbahay ng alumni na lumayas na kayo dito. Kasi patay na. May casualty na nangyari. Ah, uh, ito yung kauna-unahan na spin-off event namin. Uh, tapos makikita nyo yung mga comics characters, mga naka-bikini, mga naka beach beach ano beach beachwear ganyan. Nagka-issue din 'yan kasi parang bakit daw puro mga naka-bikini lagi yung poster. Grabe, Grabe oh, naman. May ano, Twitter na ba noon? <laughs> But wag nyo kasi objectify yung mga characters. Kaya nga. Comic-Con talaga oh. uh, eh, <laughs> Kasi mapapansin nyo yung, yung uh, posters nung first three years na Summer Comic-Con. Oo. Oh. Puro si Ilog yung front and center. Kasi magkatabi lang yung table namin dati sa studio. <laughs> so pag kailangan ko ng... So, pag, kailangan, pag kailangan ko ng image na malaki, uh, Ilog, pwede, pwede magpa-drawing. <laughs> Kaya kung mapansin niyo, puro si Mina, si ano, Charen, si Dante. Ay. So, unsya no drawing, eh, karakter na niya. Malaki pa. Tapos yun nga, um, abutan, di niya pa naabutan dalawa to. Si Mel lang ata nakaabot nito. Eh. oh, wala pa kami, wala pa kami. Yung, eh, yung mga parang, uh, di ba, nag, usually naglalabas kami nung parang pwede nyo gamitin na promotional stuff, uh, gayahin or template format. It, ito ata yung pinakauna eh, yung <laughs> Summer de Avance, yung mag-Comic Con. Bago mag-Mayo, mag-Comic Con tayo. Uh, Tapos uh, parang uh, campaign poster, political campaign poster. Pati yung ano, yung, <laughs> yung logo, tapos pati yung ano. Mukhang, mukhang nangangampanya kami. Kala nga ata nung suppliers ko nung panahon na yun, Tatap- para sa kampanya yun. uh, <laughs> ah, wala-wala si Mel. Ayan. Tapos guest nun si Gilbert at yung pinag-uusapan namin kanina, ay yung Bayan Nights. Dami? Oo, oh, ang dami. Uh, maganda siyang exercise para sa mga creators. Lalo na yung ang goal lang is gumawa ng original character. Kasi pag merong uh, nagda-drive nung ini- initiative ng comics, gagalaw yung characters mo. Uh, magkakaroon siya ng comics, lalabas siya sa comics, makikita mo gumagalaw. Ang problema dyan nga, since sobrang dami mm. ninyo, syempre hindi naman uh, maayon sa kagustuhan mo lahat ng mangyayari. <laughs> Di ba? So, eh, yun lang yung downside ng mga multi-creator projects. Pero ano, lahat naman yun na pag-uusapan. Ayan. Tapos, eto na yung Star Mall, Star Mall na Comic Con. Nagtatanong, bakit kayo nag-Star Mall? Di ba? Hindi ko rin alam eh. <laughs> bakit ba kami nag-Star Mall? uh, ah, malamang kasi hindi maganda yung reception nung 2009 na Mega Mall. Omicron sa Mega Mall. Uh, medyo may kamahalan kasi mag uh, event doon sa venue na yon. And um, parang ang dating sa amin is we have to uh, compromise a lot of things. Parang para dumami yung foot traffic at mas maging uh, financially viable yung paggamit ng venue, kailangan mo magdagdag ng kung ano-anong bagay. Eh, katulad nga ng sinabi ko kanina, pag dinagdagan ba namin yung mga bagay na yun Mm-mm. at dumami yung taong pupunta, yung mga tao bang pupunta, bibili ng comics? <laughs> yun ba rin naman yung first and most important question kung ano man ba yung gagawin namin sa event namin, bibili ba ng Oo. comics yung pupunta? Eh, hindi. Um, or tsaka, siguro nag, nag, um, nagre-restrain din kami kasi katulad yung sabi ko, hindi nga naman infinite yung bulsa ng Comic Con. So, naghanap kami ng mas affordable na venue. And right across nung street, di ba? Tawid ka lang mula Mega Mall, Star Mall. <laughs> <laughs> Tapos nalaman namin na may event hall sila. Na parang sobrang excited pa sila na, oh nga, sige, dito kayo mag-event. so, <laughs> doon kami nag-event. Tapos after nito, nagsara na yung event <laughs> hall na yun. Ayan, siguro nandito naman kayo. Nandito na ba kayo ngayon? Kung 20... RD pa pa rin. 10? 20, 20, 2012 pa ako. 2012 pa. Malayo Lama, pa tayo. Layo ano, rookies tayo nun. Rookie of the year tayo nung ano. 2012. Ayan. Ah, tawag si Tomel. Ayan. Ah, nung 2010 din, ni-launch ng Comic-Con yung kauna-unahang uh, Comic-Con Anthology na Sulyap. Tapos, sino yung mga kasali sa Sulyap? Uh, ito yung mga uh, yung makikita mo yung grind. Uh, every event nandun uh, sumasali ng mga contest. Uh, every, ayan, si Gio, hindi niya naman may pagkakaila yung grind dati ni Gio. Every month nagpo-produce siya ng Omix. Every Nung month. panahon na yun. Every month. uh, <laughs> wala namang kinikita nun. <laughs> Or hindi naman ganun kaganda yung kitaan nun dati. Eh. Uh, tapos si si Tepay nanalo ng uh, top sellers. Mga ano yan eh. Uh, tapos si Mel nanalo ng ilang contest. Um, tapos si Oming nanalo din na top seller. Uh, so sila yung parang mga makikita mo talaga yung uh, hustle and grind panahon nung hmm. nila sa Indie Changke. So yun. Tsaka uh, sobrang thankful namin sa inyo Mel kasi kung saan saan namin kayo dinadala. Tapos, konting uh, chat lang, tawag, ganyan. Pupunta kayo. Sobrang thankful kami nun kasi um, malaking tulong um, sa amin at na sumasama kayo sa kung saan mang kalokohan <laughs> namin pupunta. Oo. Siyempre naman, sumasama nga ako sa inyo kahit nung sa Singapore na eh. <laughs> Di ba dalawang beses tayong nag-Singapore? Hindi, dal- isang beses lang tayo nag-Singapore, Mel. Ang kasama mo nun, si sina Tepay ata nung una. Ah, oo, tama. Mm. Hindi kami sumama nun nung... nung ano. Pa-Singapore naman kayo ulit. Bawal eh. Well, Teka, <laughs> hindi, hindi ako tulyap. Hindi ako makakasama sa Singapore. <laughs> <laughs> eh, di namin sinagot si Mel. Pumunta lang yan ng Singapore, tapos nandun lang din kami. <laughs> ah, nagkasalubong kayo sa Singapore? Mm. Gaano ba kalaki ang Singapore? Sumabay ako, pero ako yung ako yung nagbayad ng ano, ng airfare sa accommodation ko. Ah, yeah. pa ka. ito, bumalik na yung Comic Con catalog. Ayan, parang naisip namin na tama naman na may Comic Con catalog kasi nag para mas makilala ng mga tao. So kar- karaniwan nakikita ko to sa basurahan. <laughs> Ay! Or sayang. Nuuwi ko yan kahit dilaw-dilaw na yan. <laughs> yung ano. Ko yung mga ganyan ko. Yung tabloid naman dati, kaya kinukuha ng mga Oy, tao. Nuuwi ko rin yan. Sobrang generous ni Sir Sandy. Lalagay siya ng coupon doon, yung 100% off sa baba, ah, dating ah, tabloid. Oo, tapos nakikita ko yung mga tabloid nasa basurahan din, pero wala na yung mga kuyo. <laughs> you monsters! Kaya makikita nyo diyan kung sino yung mga naglabas nung, pan- nung year na yun eh. Parang ah. time capsule pag tinignan mo, eh, kung ano pala siya naglabas. Tapos ay, mas ma- ma- marirealize mo. Hindi naman siya naglabas, ah. naglagay lang siya dito sa catalog ng kung ano hindi naman niya nilabas. <laughs> Uso yun, noon. Ayan, tapos noong 2010 din, uh, una kaming lumabas ng Luzon uh, para sumali sa mga provincial shows ng ibang organizers. Uh, nauna na tong Cebu Comics Convention. Wow. Tapos yun nga, hanggang but five years after uh, hindi, 2004, six years after. Six years after, puro culture crash pa rin yung tinatanong sa akin ng mga tao. <laughs> Ayan, nasa bayanihan na tayo. <laughs> Noong 2011, yung pinakaunang event ng Comic-Con sa Bayanihan Center. Tapos since 2011 up to 2020, nandun yung Comic-Con. Hindi na tayo umalis doon. <laughs> so, yun, maraming kaganapan dyan sa 2011. Hindi ko na ipapakita yung mga susunod dito kasi hindi pa lumalabas doon sa... Hindi mo pa napopost? Spoilers na. Mm, uh, spoilers. Ayos, sakto saktong oh. sakto. Hindi, hindi tayo naabutan, oh, ano, hindi tayo naabutan oh, ko oh, yung labas natin. Yung golden Hindi, ito na lang. Oh. <laughs> Eh, spoilers. <laughs> Spoiler. Oh, alam mo ba? RD. Mm-hmm. mm, meron din si Kong. si Kong. Oh, si Francis Martilino una nagbenta sa Comic Con noong 2011. Ayan, oh, oh. Bilang kasapi ng iNorth at Illust Guild. <laughs> na, hindi pa comical to. Wala oh, pa. Kanina, na, kanina ko lang yan nalaman eh. Natinignan ko yung <laughs> files. <laughs> na nakikita ko. pala. Kung oh, saan saan pala sa, ano. Eh. Oo, oh, Illust on. Nahirang siya bilang kasapi ng pangalawang sulyap. Oh, typo pa, pangatlo yung nakasulat pero pangalawa yun. uh, at naging panauhing pantangal nung Summer Comic Con 2018. Tapos ngayon, international superstar na. <laughs> Loka lang din. Yung mga... Ah, si G- ayun, si Gio's desk. Kaya wala si Gio. Ayun nga, oh, katabi ko nga kayo nun yun, no? Uh, sa initial oh, <laughs> game. Diba? katabi ko Katabi niyo rin si, ano eh, si Sila Nika. JP. Si, si, JP ng Luna. Grabe. At, yeah. oh, di ba? Ano Parang yan? ano pala. Building the future pala yung ano na yan. Hindi Changi na talaga. Oo. Uh, kasi ako din, galing na ako sa Indie Changi actually, di ba? Indie Changi ng si Tricon. Tapos karamihan ng mga kasama kong nag indie hanggang ngayon, doon ko na-meet. Sina Joanna, sina David, sina Ilog, ayan. Doon ko lahat na-meet sa Indie Changki. May, medyo tayo Parang ano nga, eh, yung mga kay... Medyo na Ay, ako. mga kaibigan ko din ngayon sa Indie Changki ko nakilala eh. Ah, bakit RD? Ano yung kinahihiya mo? <laughs> Eh, kasi wala akong ID talaga. Parang... Ay! <laughs> Umago. na, nagko-comics lang talaga. kayo ng ID? Kahit, kahit yung tatak, wala ka ng tatak. Oo, oh, wala. Matapos Wala rin. Kunwari. Grabe. Kunwari may Tapos, tawa. Ang nangyari, hanggang ngayon nagko-comics, kaya na, bisto na. okay lang yan. Kasi Dapat... di ba yung, yung Changge, ano yan, uh, yung nagbibigay daw ng, yung ng 10%? 10% nga ba? 5%? 10%. Ano 10%, 10% ng sales. So, may kilala ko hindi nagbabayad nun eh. Hmm. Nagko-comics pa rin hanggang ngayon. Sino? Pag na... Name drop, <laughs> name drop, name drop, name drop. Nasa comment section Name ba? Drop. Sino dito? Uh, ah, Turo mo na, na, na, comment section. Ah, grabe naman yun, 10% na lang. Kung ako bumabawi, dun dun nagbibigay kami Ayun. kasi. Mm. Ayan, GG time with the boys. Gio. Ayan, ako si Mel. Oh. Si Mel, ano multi-awarded ng Comic-Con. Ilang, ilang contest yung sinalihan mo, Mel? Kumukuha yan ng award ng apat. Comic-Con. Kung eh. isasali natin yung comic strip. Uh, apat. O, oh, di ba? Tapos may mga nagre-reklamo, bakit daw ikaw yung laging nananalo? Sumasali siya eh. Oo, oh, <laughs> yun, yun nga, yun, yun, yun, yun, yung sagot dun eh, bakit sumali ka pa ever? <laughs> Sumasali siya eh. Uh, Sumali ako isang beses, kaso si Laris naman yung nanalo. Mm, oo nga. Uh, ano ba yun? Yung end of the world, end of the world ba yun? Ah, ah, yun. Ako di ako sumasali kasi natatakot ako. Dapat Nahiya Din, that, that pwede tignan ko sino kalaban muna eh, no? ta-timing ka na, wala masyadong aga- sasali, tapos doon ka sasali. Parang mataas Nanaiya chances ako na, na, natatakot nun eh. Kaya hindi ako sumasali Okay talaga. lang, bumawi naman tayo, RD, sa barangay Bakbakan. Ah, oh, yan Pinatay masaya. mo ako eh. <laughs> Oo, maganda actually yung initiative na yun. Hindi ko na pala nalagay doon sa ano, sa kay Francis na nanalo siya doon sa Papangit Tartan. Ay! Yun ano, biggest achievement ko. Nun, Long, oo. Oh, oh, first place to, eh. boy. First place. <laughs> Wala, masaya lang balikan na. Oo, oh, papangitar. Papangitar ton. Ayan. Dami nang nangyari, my God. Grabe, oh, nasa 2010 pa nga lang tayo eh. Kumbaga, wala, nasa, ag- agsisimula pa lang kami. Ano, So, kumbaga sa high school, fourth year na si Mel, first year pa lang. Di ba may mga nag-rap battle pa doon sa Comic Con dati? <laughs> Hindi sa ano yun. Ibang event yun, Mel. Sa ano yun? Iba, event iba yun. na Patrick, Patrick Roar. Panalo din ko nun eh. hindi. Oo, oh, panalo ko doon. <laughs> Oo, lahat naman sinasalihan ni kung panalo siya eh. <laughs> Ba't yung Pero, mga kalokohan na award yung nakukuha ko? Yung mga basura award yung... Papel, papangitan. Kaya <laughs> naman ako kay Kuya Mel. Hindi hindi mo yung mga award ko. <laughs> First place, rap battle. Kong Martelino. Tapos kay, tinatanong ko nga si Gio kanina kung may napanalunan siyang award. Nanalo din pala siya mga finalist siya dun sa comic strip contest ng Manila Bulletin. Mm-hmm. Uh, tapos ang naalala daw niya, napapanalunan niya lagi yung bring me ni Sherry. <laughs> Ay, nanalo yata ako isang beses doon sa isang ano hindi yung drawing ano na draw up nila draw Ay, up. hindi, hindi, rin ako nanalo doon eh. <laughs> hindi ko rin nanalo. Hindi rin ako nanalo. <laughs> Hindi rin ako, ano ba yan? Sa 2020 Wala, sa 2000... talaga, kailangan nagalingan. Ang dami pang mga ng... Uy, uh, pwede pa natin i-two-part to? Two-part special? Hindi ba? Two-part special. Ay, ah, hindi. Discuss natin yung mangyayari. Kasi tinanong sa akin ni Mel kanina mm. kung meron bang Comic-Con celebration for November. Meron. Oh. Ay, sa meron? November, oh, exclusive. Hindi, hindi, hindi ko pa napopost kasi wala pa yung mga promotional <laughs> material. Hindi ko pa nagagawa. uh, so dito first first first time maririnig ng ilan ba yung nanonood natin? Apat? 13, 13. 13, double, na. double digit. Oh, kayong, ter- kayong 13 na nanonood, exclusive announcement ng Comic oh my God! Oh. Sa November 21, meron tayong online Comic Con Grande ulit. Oh, uh, ang mga panels natin, uh, dahil uso ngayon yung online-online, uh, ah, kikilalanin, kikilin, kikilalanin natin yung dalawang online platforms na bagong labas. Uh, Comic Spot at Pen Lab. meron tayo Yun. po noon. Tapos, uh, nag-celebrate nice. din tayo ng 10 years ng Comics Calye. So, meron tayong Comics Calye reunion with yung ating mga international illustrators. Grabe. May panel nun. Uh, 15 years nice. ng 13. 15 years ng 13. Meron tayong panel with Sir Budget at Sir mm. Gadjo discussing uh, yung upcoming na Netflix series nila at yung future plans nila with 13. Alam ko may release sila sa December uh, na nalabas na rin ng ngayon. Tapos kung gusto nyo pang uh, ay, ito medyo medyo downer na <laughs> na uh, announcement pero kung gusto nyo pa na magtanong uh, this time with the rest of the Comic-Con committee meron kaming live stream with every with with lahat ng Comic Con committee members. So may mga katanungan kayo, may mga grievances <laughs> kayo. Sa November 21, meron kaming live stream with all the organizers. Kasama so, yun yung mga... ano, yung Phantom hmm. member kasama. Hindi ko makakilala yun. Sino ba yun? <laughs> Binanggit niya kanina. <laughs> Binanggit niya kanina hindi hindi mo malalaman yun kasi phantom eh. Baka uh, <laughs> baka bumunta, baka hindi. Uh, galit sa'yo yun kong eh. <laughs> Best friend. So yun, uh, yun yung mga abangan natin. Uh, baka may mga ma- masingit pa tayo sa program, uh, pero yun na yung mga nakakasa nating mga panels. So ulitin ko, Comics Kalye, uh, with yung ating uh, international illustrators. Mm-hmm. Um, yung Pen Lab and comics Spot, get to know those platform better if you para makapamili kayo or para mas makilala nyo yung people behind nung uh, dalawang platforms na yon. Uh, tapos yung Ayan, nakasummarize uh, ano, na. Ah, may nag-minutes of Thank you. 15 <laughs> ah, years ng 13. Oh, 15 years. Ka-birthday natin. Uh, maganda talaga may journalist na nanonood na yun. <laughs> may nag-a-actually <laughs> eh. natin. uh, at live stream with the Comic-Con committee sa November 21. Uh, maganda siguro, ano eh, yun, um, ilalabas ko na rin, if you can uh, do your own live stream during the day para ma-simulate natin yung uh, may sarili-sarili Sabay-sabay. tayo. <laughs> Sabay-sabay. Ano? Sabay-sabay tayo mag-live stream. Iiyak yung Sabay-sabay tayo mag, oh, mag-live stream at magbenta ng stuff during that day. Oh within the met- within the metro lang, 'di ba? Parang parang actual event, 'di ba? Actual event, punta ka sa page ni Kong, <laughs> nagla-live stream siya, bili ka ng stuff doon. Punta ka sa page ni Mel, nagla-live stream siya, bili ka ng stuff doon. Ipagrab, ipalalag, ipalalag mo. Ay, oo nga, maganda yan. Thank you, Mick. Pwede tayo gumawa ng tribute sa ating uh, ah, ka- papanaw lang na kaibigan na si Danry at yung iba pa nating mga uh, yun. Kasi ginawa ako nung Indigate, masaya yun eh. Naalala nyo yun, nag-livestream ako nung Indigate na ako lang mag-isa. <laughs> Solo. Ano? Solo ano eh. Oh. Naisip ko mas masaya kung marami kayo eh. Oo, oh, tama, tama. Ta- tapos baka naman may walang manood sa iba doon, sa iba maraming nanonood. Teka, eh parang eh, no, parang, parang ah. talaga. Diba? May mga pamilya, oh. may pila. Tapos Bumibili sa kabila, siya tawag mo. Siya, oh. ako natutulog nga lang ako sa table ko pag umikot eh. <laughs> Saan ba tayo Ako pwedeng sa... makahiram ng ano, ng Zoom? Yung pwedeng lahat nandun. Dun magbentaan. Actually, meron, merong nag-volunteer kasi meron siyang Zoom for 500 persons now. Ayun, dun tayo magbenta. Sabay-sabay tayong pumasok dun. Sabay-sabay. Oh, kung gusto niyo akong tulungan, pwede natin gawing IKP special yan. O tara. Ayun, ah, yun, pwede yun. Yun oh. nga, tara. Yung 500. sobrang daming tao, 500. Sobrang, so, meron na tayo. Lahat, tayo, lahat tayo magsasalita ng sabay-sabay para wala magkaintindi. oh, Tapos may may pa may pa-bring me pa rin si Sherry, may pa-bring me pero papagrab. Oo, oh, pa-bring me. Kailangan niyo oh, ipag-grab sa bahay namin pero kayo magbabayad ng TV. Parang bring me uh, Black Forest Red I Ribbon John, Cake gawin gawin niyo yung parang ginawa natin kila Gerald, yung drawing ano, yung magdo-drawing ah, oh, ng sige. Uh, ah, maganda rin Charizard. Idea yun, uh, ah. oh, yung draw, draw, draw, draw, drawing contest, di ba? Uh, draw from memory. memory. Draw. Draw a Charizard. Sige, sige. So meron tayong access sa 500 participants. So pwede na oh, set, oh, wild yun. Within, set up natin within this week doon sa oh, nag, tapos, uh, ano, magandang loob price. na nag-volunteer nung kanyang oh Zoom account. Oh God. Thank you, thank hmm. you. Para IKP Comic Con gra uh, ano ba ano ba? Memory draw. Memory draw. Ay, oo, oh, ganda yan. Oh. Uh, ah, i-drawing nyo yung sinasabi ni Kong na panto member. Mm. Ayan, ayan. <laughs> oh, tapos, tapos magluto kayo ng ano, magluto kayo ng hotdog, tapos pabilisan ulit ubusin kanya ng luto. Oo, kanya-kanyang luto. Luto ng hotdog. Uy, pwede, pwede hotdog cooking contest. hotdog cooking contest. Susubo mo to sa katabi mong ano, panel. <laughs> eh, ano, me, so much possibilities. Oo. Oh. Diba? hindi hindi man tayo makalabas, masaya pa rin tayo. Hmm. <laughs> Oo, tama 'yun. Tsaka okay 'yun. Ano isang malaking picture ng naka-zoom yung mga creators na. Mga Omegaero, no? Mm-mm. Dapat maraming Bukas may gagawa na no. <laughs> tayo una na. Bukas Sabado may gagawa. ano, drive Unahan, muna. Oh, unahan tayo eh, no? ano to, uh, magpasa ng video promotion ng Omix. Um, hindi ako sure kung mapiplay yun eh. <laughs> yung GN, mala ebak si ni At... Si GN yung dapat nagpe-play dun nung Ariana Grande. mm-hmm. Actually, nandito ata yun sa HD na to. <laughs> Hindi, ah, hindi. Iba pala tong HD na nandito. Na, This is... Meron ka pang, anong year ba yun? Nagpasa ako nun eh. Ng video din, promotion. Indicate. Na-play ba? Na-play? Kasi pag minsan hindi na-play. Oo, oh, na-play yun. At, uh, Tapos Cowboy Bebop yung tunog. Mm. Ang paborito kong video na ginawa mo yung comic life eh. Ah, <laughs> may rap yun eh. Mm. Gusto ko nga i, i ano yun, i, i, i, re, i remaster. Oo, oh, maganda yun. Pwede. Gaw, gawin natin sa oh. recording studio talaga. Tapos, da, mag, dalawa kami ni Ardy na nag-compose nun eh. Pwede, pwede. Oh. Tapos may, may MB, may music video. Hmm. Yun nga, eh, yun talaga balak nun eh, na may MV, di lang na. So, parang ano, parang South Boys ng XB. Uh, ah, oh. Helicopter pa kayo bababa kayo sa Sunken Garden. Alam mo, <laughs> gawin Ano kanta ng XB? Yun ba yung ano, yung... Ano yung kanta ng XB? Boys yun, South Boys. South Boys. Ano yung isa? Yung... Eh, anong Alin, kanta yun? Yung Hayaan lagi ano pinapatugtog sa jeep? Hindi, hindi, hindi. Yung Dina, Dina, Dina, Dina. Di naliliko. Ah, iba yun, pare. Eh, ano, roster yun, pare. Roster. Roster. Ah, roster. Ah, roster. Roster. Pero maganda yun. ko hanggang mamatay. <laughs> Matagal ko lang dream yun eh. Yung gumawa ng parang station ID lahat ng mga sumasali sa Omicron. Ah, okay, Para station ID ng GMA o ng ABS-CBN. <laughs> Pag Pasko, <laughs> yung kakanta, kakanta tayo, iba-ibang parts. Iba-iba, iba-iba parts. <laughs> Tapos yung mga nagdo-drawing, na, nagdo-drawing, nagdo-drawing kunyari, tapos haharap bigla sa camera. Tapos may drone, may drone, tataas. May drone shot, tapos nakatayo kayo lahat, tapos nakaputi, nakaputi kayo lahat. Then, naka-formation tayo, naka-heart formation tayo sa sahig. Tapos makikita, mag zoom out. <laughs> Di ba? Galing, ganda, di ba? <laughs> Galing, Oh. Comic Con 2036. mm Yun. Wala na, wala na. Tumigil na. <laughs> Pero ang, ang sure, ano, check nga natin yung maraming participant. Napakagulo nun, Jack. Napakasaya. Oo. Dito pa na. May, may, may 20 na siguro tayo. Tayo tayo dito. Oo. Oo. Sa mga Saka, ano, ano pala, na 13. Uh, ah, nabanggit ko yung mga Comic Con initiative dati ng promotion. Uh, kung nakita niyo yung ginawa ko sa inyong apat, sa inyong apat na members ng IKP. Uh, um, maglalabas kami ng template. Uh, either yung first time mo sa Comic Con or yung most memorable yung uh, experience as a Comic Con attendee or as a reader or as a um, uh, anong tawag doon? <laughs> creator. As a creator. Uh, ah, lalabas kami ng template para makapag-share kayo ng sarili niya. <laughs> Kuha-kuha ni Mel. Ah. yourself na. Oo, oh, ayoko na mag-layout ng mga mag-layout. Sir Jerry smiling <laughs> impression. Ala, may may yung kaya, yung kaya kaya ni Mel, pina-practice ni Mel ata. mm, ganun, no? <laughs> Reduce muna. Pwede gumamit ko. Muna. Likhang Pinoy Astig. Mm-mm. Oy, mukhang game si Pare Roy. Oo. Sa 21, sa 21. Sa 21, abangan nyo lahat yan. Mag-set na lang tayo. Mag-set tayo ng time. Tapos pabagsakin natin yung Facebook, yung internet. <laughs> World, <laughs> Parang ang dami Tama natin, no? Kaya aabot ng 500 yan. Adi, gagawa tayo, ano, heal oh, the world. Heal the world. Oh, tayo, heal the world. Tayo. Oh. Mal- mm-hmm. mal- Galgado, no? Mm-hmm. <laughs> Oo, oh, tapos ika-copyright strike tayo. Imumute yung <laughs> hindi, hindi, hindi mape-play yung kanta natin. Hindi, kailangan lang naman sintonado tayo. Okay na yan. para, oh. oh, para hindi ma- ma- ma-recognize oh. algorithm. No? Oo. Oh. O kaya bagalan yung pagganta para hindi sobrang ano. Oh, gandang gabi din. Uh, patapos na kami. Wala na. Oh. Ka na, Mr. I-replay nyo na lang to. Basta sa 21, abangan nyo yung Comic Con. Oo, oh, sa 21. Uh, mangyayari. Hmm, sama-sama tayo ulit. Uh, hindi TikTok challenge. challenge. Kailan may ganon? Ganon. And yung ano, yung Ulan. ano, my heart go bumps. <laughs> ganon, no? Talk, paano yun? Hindi <laughs> ako nanonood ng mga TikTok na yun. I'm <laughs> a ah, savage. Nakikita ko ng mga repost. Ayan. Also, ang bilis ng oras, ang daming ano, oh, bilis. Oh, dami nating napag-usapan. 1 and 30 minutes na pala. Oh, hanggang ano lang tayo noon, hanggang 2011, di tayo umabot ng 2012. Oh. Mm-hmm. Dami pa nating hindi napag-usapan. Um, sayang, konti lang yung questions. So, thank you kay Jerry, kay Gerard Uy sa mga questions niya. Kasi at least na-keep on Oo. topic kami. <laughs> Kasi kung hindi, wala mga hmm. kung ano-ano na pinag-usapan namin dito. <laughs> Nagsismisan lang. Mm-mm. Puro hot, hot topic. Oo. Ay, abangan niyo rin yung ano, alam. yung yung yung guesting, 'di ba? May guesting kayo bukas, John. Kaya, oo. ah, Sorry. Kung hindi pa kayo sawa sa kwentong Comic Con, bukas naman nasa uh, ah, UP Grill, mayroon din sila live stream. Kasama ko naman yung president ng Comic Con, ang ating si Ariel Atienza, at ang hmm. vice president, nakita ko vice president ng Comic Con, si Linton Gregorio. Oo. Oh. Kaya abangan nyo bukas, may live stream din abangan sila. Nyo bukas. Uh, Ayun, ba, mas matino yung mga nila kaysa sa akin. <laughs> Ayun, thank you very much John sa pag ano, pag-share ng Comic-Con 15 years dito sa Indie Comics Podcast Live. Oh, ilang years lang yung natalakay natin. Uh, seven, seven years lang yung natalakay natin. Years Oh, bukas oh. i-discuss nyo yung ano 2012 to 2020. Hindi sila doon magsa-start. <laughs> oh. So, dapat yun. pala dapat pala sila na una para yung 2012 pataas dito sa IKP. Kami lang naman yung ano eh, yung, yung pre 2012 eh. OG and OG. Oo, oh, lang yun eh. <laughs> Ayun. Oo nga, kahit si Gio, do, si Gio, 2012 din ata. Eh. Oo, oh, eh. magkakabatch lang kami. Nauna lang ano, siya ano, na isang event. Hindi, nauna, nauna lang si Gio na isang event, hindi na isang year. Oo. Uh, pero same isang, year? Oo. Uh, in pero same kumbaga year. sa, ano, John, kumbaga sa NBA, draft class kami. Oo, oh, draft class kayo. Oo, uh, 2012 draft class. si Mel, ano eh, mas mga parang Michael Jordan. Oo. 2009 na ako nagsimula. Eh, magre-retire na. At the Hall of Fame. Hall of Fame. Three years lang naman. Three years interval. Oo. Oh, parang hindi naman mga dekada yung ano nun. Oo. Oh. Ngay- ngayon ano eh, uh, yun yung medyo ano, medyo anong tawag doon? Medyo hindi ko na kilala karamihan kasi maraming bata na eh. Uh, oh, hindi na katulad oh, na, hindi na katulad dati na masasabi ko na pagpasok ko nung hall kilala ko lahat. <laughs> Ngayon parang ang hirap na. Oo. Oh. Ah, ang dami pero na. Pero eh. okay yun. Na. Oo, pero okay, oh, okay yun, yun. Kasi as dumadami talaga. Oo, uh, as in, marami ding, ano, sabihin ko na bago tayo magtapos, uh, marami nagsasabi na natitreaten yung Comic-Con with other events. Pero kung uh, titingnan nyo yung history ng Comic-Con, sumasali <laughs> kami sa lahat ng events. Kasi gusto namin yun na maraming event talaga. Kasi mas nakakatulong yun sa mga comics creators. Which is yun naman yung goal talaga ng Comic-Con eh. Uh, na sana makapagbenta, magkaroon ng mas maraming lugar para dun sa mga comics people, ayan, si RD yung nag-coin nun, comics people, uh, na maben ma, mabenta yung gawa nila. Mm-hmm. So every time na may bagong event, masaya kami nun kasi as creators din na nagbebenta ng sarili naming comics, at least sa mga ganong events, mapu- ma- makakapag-focus kami sa sarili naming mga comics na ibinibenta. Oh. Tama naman. Saka yung Comic-Con, centered sa comics, yung ibang event, halo-halo na, stickers, prints. Ayun <laughs> na naman, Mel. Tama na, Ako na naman Mel. sabihin, nagsabi. Awat, awat na, Mel. Awat na. Awat, awat. Di ako nagsabi nun na. uh, ah, ako yung nagsabi nun, guys, si Mel kasi. Awat na, awat na, awat ah. na. Pero narinig ko lang sinabi sa akin ni Kong yun kanina. <laughs> <laughs> embrace natin lahat ng nagko Lahat. Oo, oh, embrace natin lahat. Kahit yung mga Lahat stick. yan, ano, uh, kanya-kanyang hustle yan, kanya-kanyang grind. Oo, oh, tama, tama. Tapos, embrace respect nyo lahat sila. ng kung ano yung gusto nilang gawin, respeto na lang natin. Respeto. Oh. Hmm. Oo, oh, tsaka yung respeto, hindi yan hinihingi. Yan ah, mm. pusang ay binibigay. pusang binibigay. At wag kang, ano yan, kung hindi ka naman nagbibigay din ng respeto, expect na respeto ka din. Uh, there you oh. go. Mike wow, drop. ang deep. <laughs> mic drop. Wala tayong mic eh. Meron. Paano? La laptop. Ayan, para tinatabunin. ah, yung mic sa headset. Ayan, so John, thank you very much sa ano. Expressed by the host, do thank not you. state or reflect those of the company and its management. And, its <laughs> management. and the guest, mm. uh, and the guest. and the guest. Uh. Ayan, sabi ni Ninyo, totoo yun. Kami sa Comic Fest, laking pasalamat kila Sir John at Sir Lyndon sa support sa amin nung nag-start kami ng minicon na yun. Thank you mga sir. respeto uh, ay na sa <laughs> magbugas. oh, an- an- alam mo yan, Kong. Shout out yan. Sabihin nyo kay Kit Perez yan. <laughs> Yan ang pinaka na ah. name, bro. Ngayong gabi Ayan na, tapusin na ah. natin do. Wala akong kinalaman hmm. dyan. <laughs> Oo. si Francis lang talaga yung ano eh. Si Francis lang malakas. Hindi pa ako. Pasensya na. Hindi ko na napigilan. <laughs> Hindi ko sa Natutuwa ako. Natutuwa ako sa bumbilya ko eh. oh, may may ano si John, may may diba? i- i- i- papakita. Yan. Ano, hey Google, turn studio light red. Woo! Saan? Aba? Ayaw, ayaw. Isa pa. Ah! Ayun! Dating yung lang! Ang galing, galing! Ang galing! Woohoo! Ibang kulay naman. Ah, ano pa yung ibang kulay? kulay? kulay? Ah, ibang kulay, ibang kulay. <laughs> ah, Pero okay. Um, ano bang Hey Google, change studio light to green. Eh, oh. Pili Wow! <laughs> Sumagot pa siya. Green na. Oo, sumasagot yan. Kakausap ko yung phone ko eh. <laughs> Ay, yun lang. Uh, binili ko sa Shopee, 11.11, oh, malapit na. Ay, talaga? Salamat, Shopee. Salamat, Shopee. Sa next nating ano, lahat tayo nag-iiba na. hmm. Ang ganda nga eh. Iba-ibang kulay, bagay sa mga video. Mas hindi ko link, alam ko nga ano yan, eh, may, part, may party mode yan eh, na nagpa-flash. Hindi ko lang mapaga, <laughs> mapagana pa. Sige nga, try na. hindi ko, hindi ko alam eh. Hindi ko, hindi ko pa nare-research, pero alam ko nagbi-blink yan eh. Hey Google, party mm, mode. Parang, <laughs> ayun. Wala eh, laging ano eh, hindi, hindi gumagana. Mm-hmm. Ayan. O yun, So, ano okay. tayo, one hour and a half. Maraming Thank salamat, you very much, John. Oh. Mm. Laging masaya yung salamat. Magchichismisan pa kami salamat. backstage. Yung mga bawal na sabihin dito. Pag-uusapan oh, salamat sa lahat ng nanood. Gawin natin ulit yung ano, yung ginawa natin. Ano yun? Yung indie... In, ano yun? Pantime indie something. <laughs> indie comics pantime. Oo, oh, indie comics <laughs> pantime. Alin yun? Yun yung nagbubunutan? Yung, yung may comics, oh, yung random, bubuno. random na comics. Oh, yeah. Oh, yung random. Oh, oh, yan. Oh, uh, Konyo, T. Konyo. Mm-hmm. Part 2 na lang tayo. Isa pang ganito. Oh. Bitin kasi. <laughs> Part 1 daw, tapos <laughs> part 2 na lang. Bago yung 21. Sige, sige. Kung, Comics ah, fan ako, pag, ano, pag, pag, pag na-post mo na lahat yung ano John, yung sa Comic Con, yung hanggang oh. Ah. 20. Hindi pa tapos yun, nasa 2012 pa lang ako eh. <laughs> Matagal ba yun? <laughs> Baka nga umabot hanggang next year yun. pwede, pwede. Oh, yan. Abangan natin sila uh, Comic Con tomorrow sa UP no, Oh, maraming uh, happenings and uh, ah, doon sa 500 <laughs> na slots ng Zoom. Oh, 500 slots. Uh, Excited ako doon. Uh, mag- ako pwede na tayo mag ano doon eh. Mag studio ID video. <laughs> okay, pwede tayo. Look, ah, lahat tayo mag- ng ano, ng isang kulay. pwede, pwede. Yun, pwede pa. Pwede pa yun. Sige, salamat oh. ulit, salamat. Oh. Okay. Basta anytime. So, salamat anytime, comics people. Comic podcast. Uh, okay. Available. Maraming Ay, ano, uh, salamat ano kayo, subscribe people. sa channel ko. <laughs> Ayun! Ah, may YouTube. subscribe kayo. subscribe kayo sa channel ko para ma-monetize. <laughs> Joke lang. Yun. Subscribe, oh. din subscribe din, din kayo sa Indie Comics Podcast. At hanggang sa muli. pa lang, wala pang 1K. Malapit na kayo, di ba? Di ba wala yung party? 656 pa lang. 400 na lang. Konti na lang yun. Konti oh, na lang na yun. Lang. Tayo, oh, road to 1,000 subscriber before Christmas. Oh, wow! <laughs> so, Yan. Pagpapakita ng clavicle si Kong. Oh. Ayun na, oh. Makikipag-collab sila sa Oo. ano. Sa hindi, hindi lang tuhod. mm Sando Gaming tayo sa part 2. Ah, ganoon na lang. Kami, 500, oh. 500 comics creator, nakasando lahat. Wait, <laughs> wait. Oo. Oh, wait, ah. wait. Lahat nakasando. Oo, oh, sando lahat oh, yeah. <laughs> Wala, wala, walang darating yan. Wala tayo. <laughs> Roy, Nino, Gerald, <laughs> oh, oh Sir Ramin, Sando ah. Sando. Mm. Mm, Sando tayo lahat. Oh, Gerald, Sando. Sir order Ramil ah. Order Sir Ramil. sa Lazada habang 11-11. Oh, malapit na. Bili kayo nitong smart LED bulb. Thank you sa hmm. <laughs> Para sponsor eh. Ah, sige. Ayan. Ah, okay, thank you very much, comics people. Ako si Mel, kasama ko si RD and Francis and salamat John Zamar ng Comic-Con. Kita-kits ulit sa susunod na episode ng Indie Comics Podcast. Bye-bye. Good night. Happy Friday. Good night. Bye, comics people. Mm. Like, comment,